Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-56, materi terakhir kita ya dalam materi fikih eh, yaitu dalam buku panduan kita Al-Fiqhul Muyassar ala Do'il Kitab was Sunnah dan kita sekarang masuk ke dalam bab terakhir dalam kitab Asyam yaitu bab kelima Al-I'tikaf yaitu I'tikaf dalam bab ini terdiri beberapa bagian eh, kita langsung ke bagian pertama karena waktu kita singkat apa yang dimaksud dengan I'tikaf dan apa hukumnya eh, secara bahasa I'tikaf itu adalah eh, berarti mendiami dan menahan diri pada sesuatu Sedangkan secara syar'i adalah berdiamnya seseorang muslim mumayyiz yang bisa membedakan yang hak dan juga yang batil di suatu masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni berdiam diri ya uh, dengan melakukan kegiatan khusus atau amal ibadah khusus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Uh, di masjid ya jelas di masjid. Dan yang melakukan ini adalah orang yang mumayyiz muslim yang bisa membedakan hak dan batil. Jadi umur tujuh tahun ke atas itu uh, dianggap sah. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah definisi dari yang atikab. Kemudian apa hukum yang atikab? Hukumnya adalah sunnah. Jadi kita disunnahkan atikab eh, ini karena ini sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, أن تخر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود artinya sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawab yang i'tikaf dan yang ruku dan juga yang sujud Al-Qur'an ini dalam surah Al-Baqarah ayat 125 Ayat ini menunjukkan atau merupakan dalil atas pensyariatan i'tikaf hingga pada umat-umat terdahulu jadi umat-umat sebelum Islam juga sudah disyariatkan bagi mereka yang atikab berdiam diri ya eh, berdiam diri kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala memfokuskan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid artinya tetapi janganlah kalian campuri mereka ketika kalian beriktikaf dalam masjid Maksudnya jangan berhubungan suami istri ketika kita dalam beriktikaf di masjid. Karena dengan kita melakukan hubungan suami istri, iktikaf itu batal. Kemudian juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful al awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Dan ini memang amal ibadah yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2020 dan juga Al Imam Muslim nomor 1172. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin telah berijma ya. Berijma atas pensyariatan i'tikaf dan bahawa hukumnya sunnah yang mana ia tidak wajib atas seorang kecuali bila dia mewajibkannya atas dirinya sendiri seperti e, menazarkannya. Jadi hukum asalnya eh, yang dikab ini sunnah eh, kepada kaum muslimin kecuali jika ada seorang menazarkannya saya e, bernazar ingin ya dikap bulan Ramadan ini umpamanya maka dengan dia melakukan mengikrarkan nazar tersebut maka wajib baginya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ini bisa kita simpulkan perintah atau anjuran iktikaf itu uh, ditetapkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma' para ulama dan juga para fuqaha kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama. Kemudian kita percepat, kita melangkah ke bagian yang kedua, syarat-syarat yang iktikaf. Iktikaf merupakan ibadah yang memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Jadi syarat yang pertama adalah hendaknya orang yang beriktikaf adalah seorang muslim mumayyiz dan juga berakal. Jadi yang beriktikaf itu adalah seorang muslim. Jadi tidak diterima iktikaf orang kafir. Dan juga mumayyiz yaitu orang yang sudah berumur tujuh tahun ke atas. Dia sudah bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Jadi tikap orang yang tidak berakal, orang gila umumnya tidak tidak diterima. Maka di sini mu'alib menyebutkan maka tidak sah tikap dari orang kafir, orang gila dan anak-anak yang belum mumayyiz. pendapat yang paling rajih disebutkan mumayis itu adalah tujuh tahun ke atas ya. Sedangkan kriteria dewasa balik dan laki-laki tidak disyaratkan. Sehingga sah tikapnya anak-anak yang belum dewasa apabila sudah mumayis. Demikian juga wanita. Jadi syaratnya tidak kita katakan harus balik, harus dewasa. Karena sah memang iktikaf orang anak-anak yang sudah mumayyiz, eh, sudah bisa membedakan yang hak dan yang batil. Dan itu tujuh tahun ke atas. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah niat. Niat itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aamalu bin niat. Sungguhnya amal ibadah itu dinilai dengan niatnya tergantung dengan niatnya ya maka orang yang beriktikaf berniat untuk berdiam diri di masjid atau tempat yang iktikafnya sebagai suatu ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jadi seorang yang mau iktikaf itu harus berniat di dalam hatinya tanpa dilafaskan ya karena tidak ada syariat dalam Islam melafaskan niat tanpa dilafaskan uh, eh, dia berniat ingin berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini syarat yang kedua Kemudian syarat yang ketiga adalah hendaknya itikaf dilakukan di masjid. Jadi yang itikaf itu harus kita lakukan di masjid. Jadi tidak bisa di rumah kita. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa antum akifuna fil masajid." Ketika kalian beriktikaf dalam masjid kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 187 kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan perbuatan juga, berdasarkan perbuatan atau amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau beriktikaf di masjid dan tidak dinukil dari beliau bahawa beliau beriktikaf selain di masjid. Jelas ya. Karena memang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qudwah kita. Contoh kita, panutan kita di dalam segala kehidupan kita terkhusus dalam ibadah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keempat hendaknya masjid yang ia gunakan beriktikaf adalah masjid yang di dalamnya didirikan salat berjamaah. Jelas ya. Jika kita beriktikaf terkhusus bagi laki-laki ya, di masjid yang tidak dilakukan salat berjamaah mereka akan ketinggalan pahala yang besar yaitu pahala salat berjamaah. Namun terkhusus bagi wanita dibolehkan bagi mereka yang di masjid yang tidak dilakukan solat berjamaah. Tapi dengan syarat mereka harus bisa menjaga diri mereka dari fitnah. Dan juga mereka harus izin kepada suami-suami mereka jika mereka sudah menikah. Dan jika mereka belum menikah, izin kepada walinya atau kepada uh, mahram-mahramnya ya. Kalau perempuan kepada orang tuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima, suci dari hadas besar. Jadi sebelum kita yang iktikaf, kita harus bersuci dulu dari hadas besar. Umpamanya sebelum kita mau iktikaf dalam keadaan junub umpamanya. Maka kita harus mandi dulu. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini mualim menyebutkan sehingga tidak sah iktikaf orang yang junub. Wanita haid dan juga wanita yang nifas. Jadi wanita haid dan nifas tidak sah iktikaf mereka karena mereka tidak diperbolehkan untuk berdiam diri di masjid. Ah, dan ini tentunya ada perselisihan di kalangan para ulama. Ah, dibolehkan bagi wanita berdiam diri di masjid, ya, dibolehkan. Ini pendapat yang lebih kuat. Namun terkhusus bagi orang yang junub, ya, ketika mereka ah, mau ke masjid, lebih abdul bagi mereka untuk berwuduk terlebih dahulu. Dan juga bagi wanita yang haid, ataupun nifas dibolehkan bagi mereka berdiam diri di di masjid dengan syarat mereka harus yakin darah yang keluar dari kemaluan mereka itu tidak tercecer ya dengan memakai alat-alat pembalut modern sekarang dan dibolehkan bagi mereka untuk eh, berdiam diri di masjid menghadiri majlis ta'lim dan juga yang lain Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adapun puasa maka ia bukan syarat dalam beriktikaf berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar jadi puasa itu tidak menjadi syarat ya bagi orang yang mau iktikaf. Uh, eh, disebutkan dari Ibnu Umar anna Umar qal ya Rasulullah inni nadartu fil jahili an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Qala afi bi nadrik. Artinya bahwasanya Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah bernazar pada masa jahiliyah untuk beriktikaf uh, eh, satu malam di Masjidil Haram. Rasulullah menjawab, penuhilah nazarmu. Eh, hadis ini diriwayatkan Al Imam Bukhari nomor 2032 dan Al Imam Muslim nomor 1656. Eh, di sini dijelaskan ya, seandainya puasa itu merupakan syarat, niscaya tikapnya di malam hari tidak sah. Karena tidak ada puasa di malam hari. Di samping itu karena puasa dan tikap merupakan dua ibadah yang terpisah sehingga keberadaan salah satunya bukan merupakan syarat bagi adanya yang lain. Jelas ya. Dan juga kalau seandainya puasa itu menjadi syarat bagi orang yang harus iktikaf, Umar bin Khattab dia itu nazarnya di masa jahiliyah, tentunya dia tidak berpuasa. Ya. Namun Rasulullah saw menyuruhnya untuk uh, menyempurnakan nazarnya tadi, menunaikan nazarnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita percepat bagian ketiga eh, masa i'tikaf. Anjuran-anjurannya dan apa yang dibolehkan bagi orang yang beriktikaf. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa dan waktu i'tikaf atau berdiam diri di masjid seukuran kadar waktu tertentu adalah rukun i'tikaf. Ini merupakan rukun ya. Seandainya berdiam diri di masjid tidak terjadi, maka tidak terwujud i'tikaf. Jadi berdiam diri ini merupakan rukun. Ah, tentang waktu minimal iktikaf itu eh, terdapat perselisihan atau terdapat perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Namun pendapat yang eh, paling sahih insyaallah bahwa waktu iktikaf tidak memiliki batas minimal. Umpamanya seorang itu hanya sanggup beriktikaf pada eh, waktu-waktu tertentu umpamanya dari jam 10 malam sampai jam sampai subuh umpamanya. Setelah subuh dia balik ke rumahnya, tidak masalah. Karena tidak ada uh, ketentuan uh, batas waktu untuk etikap ini minimalnya ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang memang yang lebih abdul kita melakukan etikap itu sehari semalam penuh. Malik menyebutkan di sini waktu etikap yang paling utama adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jelas. Berdasarkan hadis Aisyah, radhiyallahu anha beliau mengatakan anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashra al-awakhir min ramadan hatta tawaffahu Allah artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Al Imam Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila beriktikaf pada selain waktu ini, maka hal itu boleh dilakukan. Akan tetapi ia menyelesaikan yang utama dan yang lebih afdol. Barang siapa berniat yang tikab di sepuluh akhir dari bulan Ramadhan, maka dia solat subuh pada hari ke-21 di masjid yang dia berniat yang tikab di dalamnya. Kemudian dia memulai yang tikabnya dan yang tikabnya berakhir dengan terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan. Ya disebutkan mu'alib di sini. Jadi solat subuh dia di hari 21 itu sudah di di tempat dia iktikaf di masjid tersebut dan berakhir pada uh, akhir bulan Ramadan tersebut baik 29 ataupun 30 ya uh, ketika matahari ter terbenam istilahnya ketika sudah berbuka puasa di hari terakhir pada bulan Ramadan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita membahas anjuran-anjuran iktikaf Itikaf ha, adalah ibadah di mana seorang hamba berkhulwat. Ya. Artinya menyendiri dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala memutuskan hubungan dengan selainnya. Maka orang yang beriktikaf dianjurkan untuk berkonsentrasi dalam beribadah, memperbanyak salat, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, membaca Al-Qur'an, eh, taubat, istighfar dan ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dianjurkan bagi orang yang iktikaf itu memperbanyak amal ibadah. Baca Al-Quran, berzikir, berdoa, minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membahas apa saja yang dibolehkan bagi orang yang beriktikab. Orang yang beriktikab boleh keluar dari masjid untuk suatu hajat yang harus dia lakukan. Seperti keluar untuk makan dan minum bila tidak ada orang yang menyuguhkan makanan kepadanya. Maksudnya tidak ada orang yang menyediakan makanan untuknya. Ah, keluar untuk buang hajat umpamanya, buang air kecil atau buang air besar ya. Dan juga wudu ah, karena hadas dan mandi karena junub. Ah, maka dibolehkan bagi mereka untuk keluar. Orang yang beritikaf boleh berbincang dengan orang dalam hal yang berguna ya dan bertanya tentang keadaan mereka. Adapun berbincang dalam hal yang tidak bermanfaat dan tidak ada keperluannya, maka tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan i'tikaf dan sasaran di mana i'tikaf disyariatkan untuknya yaitu tujuan kita beri'tikaf adalah mendekatkan diri berkhulwat eh, dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaiknya kita kalau berbincang-bincang yang yang bermanfaat. Kalau tidak ada bermanfaatnya kita tinggalkan karena Rasulullah mengatakan da mayaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Kemudian dia boleh dikunjungi oleh sebagian keluarganya dan kerabatnya dan berbicara dengan mereka beberapa saat serta meninggalkan tempat i'tikaf untuk mengantarkan mereka. Berdasarkan hadis Safiyah eh, eh, radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Fa ataitu lailan fa haddatsuhu, thumma qumtu fa anqalabtu fa qama ma'i eh, libani Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Lalu aku mengunjunginya kata Ummul Mukminin Safiya pada malam hari. Aku berbicara dengan beliau kemudian aku berdiri untuk pulang maka beliau berdiri bersamaku untuk mengantarku. Jadi ketika ada kerabat kita mengunjungi kita saat kita yang iktikaf, boleh kita antar dia pulang. E, makna disebutkan dalam hadis itu libani untuk mengantarkanku yaitu mengembalikanku ke rumahku. Jadi Ummul Mukminin Sofia itu diantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya. Orang yang beriktikaf boleh makan, minum dan tidur di masjid dengan tetap menjaga kebersihan masjid. Namun jika mereka makan dan minum di masjid, mengotori masjid dan tidak mereka bersihkan itu perbuatan yang tidak terpuji. Jadi saya anjurkan dan saya nasihatkan diri saya sendiri dan juga kaum muslimin untuk senantiasa kalau memang iktikaf di masjid, makan dan minum di masjid, maka kita jaga kebersihan. Karena agama Islam agama yang menjaga kebersihan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian keempat yaitu pembatal iktikaf. Jadi iktikaf itu memiliki pembatal-pembatal. Yang pertama, pembatal pertama adalah keluar dari masjid untuk selain suatu keperluan dengan sengaja sekalipun durasi keluarnya tidak lama berdasarkan hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha beliau mengatakan wa kana la yadkhulul bait illa li hajah idza kana mu'takifan artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk rumah kecuali untuk suatu keperluan apabila beliau beriktikaf. Jadi ketika kita beriktikaf, kita tidak boleh keluar masjid kecuali ada keperluan yang kita sebutkan tadi. Buang air kecil, makan, minum ya, berwudu atau mengantarkan keluarga kita yang mengunjungi kita. Namun jika tidak ada keperluan keluar maka iktikaf tersebut batal. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena tindakan keluar berarti melewatkan berdiam diri dan di masjid padahal itu adalah rukun iktikaf. Rukun iktikaf adalah berdiam diri di masjid. Kemudian yang kedua, pembatal yang kedua adalah hubungan intim suami istri. Sekalipun hal itu pada malam hari atau dilakukan di luar masjid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Artinya, tetapi janganlah kalian campuri mereka. Maksudnya jangan berhubungan badan dengan istri kalian ketika kalian dalam beriktikaf. Ini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Jadi ketika kita beriktikaf, eh, kita tidak melakukan hubungan badan dengan istri kita. Ketika kita melakukan itu, walaupun tidak di masjid ataupun eh, di tempat lain atau di rumah umpamanya, maka iktikaf kita itu sudah batal dan yang status hukumnya sama dengan hubungan suami istri adalah mengeluarkan air mani dengan syahwat. Misalnya dengan onani atau mencubu istri pada selain kemaluan tanpa berhubungan suami istri ya sama. Jadi ketika seorang itu junub umpamanya uh, karena onani dan semakna dengan melakukan hubungan badan tadi maka etikatnya batal. Kemudian pembatal yang ketiga adalah hilang akal. Sehingga etikat batal disebabkan gila dan juga mabuk. Karena orang gila dan mabuk statusnya keluar dari ahli ibadah. Jadi ketika seorang punya itikaf, tiba-tiba dia gila ya. Maka itikafnya itu batal. Kemudian pembatal yang keempat haid dan nifas. Umpamanya yang itikaf seorang perempuan. Kemudian qadarullah dia haid. Ataupun qadarullah dia langsung melahirkan, maka itikafnya itu batal. Kemudian yang kelima adalah murtad, keluar dari agama Islam. Dia iktikaf, kemudian dia murtad, keluar dari agama Islam, maka iktikafnya itu batal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La in asyraqta la yahbatanna 'amaluk." Jika engkau benar-benar mempersekutukan Allah, niscaya amalanmu benar-benar gugur, terhapus. Ini dalam Quran surah Az-Zumar ayat 65. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang dapat kita sempu, uh, kita sampaikan pada pertemuan kali ini uh, sebagai uh, ringkasan atau rangkuman adalah i'tikaf merupakan ibadah dengan niat berdiam diri di masjid untuk melakukan khalwat berhubungan atau beribadah dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum i'tikaf ini adalah sunnah kecuali orang-orang yang menajarkannya wajib ya bagi mereka. Dan uh, i'tikaf ini uh, sunnah dan itu berdasarkan Al-Qur'an dan juga hadis dan juga ijma' para ulama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga eh, sebagai rangkuman yang kedua, i'tikaf itu memiliki syarat. Yang pertama, hendaknya ber, orang yang beritikaf adalah seorang muslim, seorang muslim yang mumayyiz bisa membedakan yang hak dan yang batil dan juga seorang muslim yang berakal kemudian yang kedua adalah niat dia harus berniat kemudian yang ketiga hendaklah iktikaf itu dilakukan di masjid kemudian yang keempat hendaknya masjid yang digunakan untuk iktikaf itu adalah masjid yang dilakukan solat berjamaah di dalamnya kemudian yang kelima syarat yang kelima suci dari hadas besar jadi ketika seorang hadas besar dia harus menghilangkan hadas tersebut, mengangkat hadas tersebut dengan eh, mandi kalau hadas besar ya. Kemudian kita juga telah membahas di masa i'tikaf. Masa minimal i'tikaf yang paling kuat dari pendapat para ulama adalah tidak ada masa minimalnya. Boleh sesaat atau sebentar, boleh juga lama. Kemudian anjuran-anjuran dalam beriktikaf itu juga kita dianjurkan untuk berkhalwat menyendiri dengan pencipta kita dengan melakukan ibadah-ibadah seperti membaca Al-Quran, berzikir, solat, minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa. Dan juga kita telah membahas apa saja yang boleh bagi orang yang beriktikaf keluar dari masjid untuk keperluan, umpamanya mencari makan atau minum jika tidak ada orang yang menyediakan untuknya. Dan juga buang air kecil atau buang air besar atau berwudu ataupun mengantar kerabat kita atau keluarga kita yang datang mengunjungi kita. Kemudian kita juga telah membahas pembatal-pembatal yang atikab. Pembatal yang atikab yang pertama adalah keluar dari masjid. Karena memang rukun yang atikab itu adalah berdiam diri di, di masjid. Kemudian pembatal yang kedua adalah melakukan hubungan uh, intim suami istri. Walaupun melakukannya di luar masjid. Kemudian yang ketiga hilang akal. Jadi orang yang gila ataupun mabuk, tikapnya batal. Kemudian yang keempat perempuan yang haid ataupun yang nifas, Etikatnya juga batal. Kemudian yang kelima, pembatal yang kelima adalah murtad keluar dari agama Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita uh, dalam materi fikih yang terakhir ini kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk memperdalam ilmu agama dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Firdausil A'la bersama para nabi, para rasul dan juga para siddiqin dan juga para syuhada wa hasuna ulaika rafiqa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh